บุ๊กทูสี่สิบห้าเชลโลพันจที่โรงหนังดาร์ซีนามอเราอยากไปดูหนัง ما میخواهیم به س ی ن ม ا برویم วันนี้มีหนังดีฉาย امروز فیلم خوبی روی پرده است. مای. این فیلم کاملا جدید است. کا. گیشه فروش بلیت کجاست؟ کا. هنوز صندلی خالی وجود دارد؟ บัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ قیمت بلیت چند است หนังเริ่มกี่โมงคะ نمایش فیلم چه موقع شروع می شود หนังฉายกี่ชั่วโมงคะ نمایش فیلم چه مدت طول می کشد จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะ می توان بلیط رزرو کرد؟ ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง من دوست دارم عقب بنشینم. ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า من دوست دارم جلو بنشینم. ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง من دوست دارم وسط بنشینم. หนังน่าตื่นเต้น ฟิล์มมหัยจบูดหนังไม่น่าเบื่อ ฟิล์มคัสต์คอนันเดน่าบูดแต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะอามาคทาบมารบูดเปอินฟิล์มเบหตร์บูดดนตรีเป็นอย่างไร มูซิกเชตอร์บูด